Urtarrilak amazazpi ditu gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion albistegia duzu berriozari irriatiaren albiste emankizuna. Euskaltegi berria alaster izanen da abian. Auzalor Euskaltegia leku aldatuko dute, hemendik eh, gutxi gutxira, eta izan ere, ba, ludoteka eta Euskaltegia hartuko dituen eh, egoitza berriaren eh, lanak, ba, amaitzear dira, egun hauetan, zentro berria eguzki plazan, izanen eh, da, egonen da, herriaren bihotzean, eta espazio zabalagoa eskainiko die irakasle zein ikasleei. Hain zuzen e, eh, horrien eh, karira, aeka hauzalor euskaltegiak hauzolan eguna antolatu du urriaren hogeita amaikarako, herritarrik ere leku aldaketarekin laguntzeko aukera izan dezaten. Atzo azaldu zizkigun horren ingurukoak izaskun bilanueba euskaltegiko arduradunak kaixo berriozar saioan. Lanak bukatzen ari dira, eta hori, bueno, orain ja margotzen egiten ari dira ja azken lanak eta tolatu dugu auzolan eguna. Pues animatu nahi ditugu ere berrezarko, bueno, pues jendean ibaldin badu lagundu, e, urtarrilaren 31an izanen da ostegunarekin egun oso zibiliko gara trasladoa egiten eta bueno, pues gauza guztia txukuntzen eta bar. Eta euskaltegitik ez gara aterako gure urrengo albistearekin izan ere, korrika hurbiltzen ari zaigu berriozarrera. Alaxe da, urtean itz daramatza korrika gure erritik eh, pasatzen, eta urte edo une hoiek barkatu gogora ekartzeko argazki erakusketa antolatzea erabaki du. Hauzalorre euskaltegiak erakustaldi hori osatzeko norberak etxean dituen argazkiak erabiltzeko deialdia egin dute, beraz, etxean korrikako argazki zaharriak eta ez horren zaharriak baldin badituzue, ekimen honetan laguntzeko aukera paregabea aukeran eh? argazkiak berriozar abildua aeka.org e eh, posta helbidera bidali, edota auzalor euskaltegitik eh, pasa, arte kaleko hogeita laugarren zenbakian, bertan eskaneatuko baitituzte. Urtarrila osoan zehar, izanen duzu aukera, zuen ekarpenak egiteko, eta erakusketa otxailean zabalduko da berriozarko hainbat puntutan. Bestalde, korrikarekin zerikusia duten ekimen gehiago jarri dituzte abian euskaltegiko kideek, modu honetan, urtarrilaren hogeita seian AEKako ikasleen festa ospatuko dute usurbilen omenaldia eginen diete Euskara ikasle guziei eta bertan bertsolariak, herri bazkariak, antaldiak eta esnebeltza taldearen kontzertua izanen dira guztien gozagarri txartelak salgai dituzueia da hauzalor euskaltegian ere eta azkenik lekukoaren bila izeneko jinkanan parte hartzeko epea ere zabalik dago, sortzi pertsonez osatutako taldeek parte hartuko dute eta finala martxoaren hogeita lauan eginen da Baionan korri korrikaren amaierako festaren baitan. Zortzi lagunendako bidaia izanen da sari nagusia eta parte hartzeko bosna euroko prezio ordaindu behar du taldekide bakoitzak. Hauzalor euskaltegian jasoko dituzue argibide guztiak eta bertan eman dezakezue izena ere. Aurreta lehen eskuntzako aurre matrikulazio EPEA, otxailaren batean zabalduko da. 2000 eta amairu, 2000 eta ikasturteko aurre eta lehen eskuntzako ikasleen aurre matrikulazio egiteko EPEA, otxailaren batetik zortzira bitartean zabalduko da. Hala, 2000 eta jaiotako neskamutikoek, bai eta zentro zaldatu nahi duten beste adinetako ikasleek ere, herrian ditugun sare publikoko bi ikastetxeetako batean emanen dute izena, edota inguruan diren beste zentro publiko, pribatu edo kontzertatuetara joko dute. kultur e, itorduarekin jarraitu zen klabe taldea kontzertua emanen du Los elkartean. Hala da bai, bihar e, izanen da hori, hilak EM zortzi gaueko amaikater dietatik aurrera kontzertua Los egoitzan izanen da eta sarrera librea eta doakoa. eta flamenkoa gustoko ba dutenek, dantza eta musika disiplina horrekin gozatzeko aukera izanen dute igandean. Berrio zarko flamenko elkartea duela gutxi sortu, sortu zen eta ikuskizun berezia antolatu dute igande honetarako itzordua arriatxaleko zazpietan izanen da entzunaretoan. Tira ban gaurko kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu eta beti bezala berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko pasoa. Nafarroan baretu eginda uolde arriskua, baina alertari eutxi diote ba, gainontzeko egunkarietan eginduten bezalaxe euriari eta meteorologiari beri, begira hasi dute ba, beraien eh, kontakizuna eta gainera ez dira horretan gelditu beste titular batzuk ere ikus ditzakegu gai berarekin lotuta berria egunkarian herri berarantz doa uholdeak izateko arriskua beste kontuen artean hauxe nabarmendu dezakegu egunkari euskaldunean Madrilek EAerentzat estatus berri bat onartzen ez badu konfrontaziora joko du EAJak ikusi beharko zerri deitzen dioten konfrontazioa eta bukatzeko hauxe martxo Martxoaren bian eginen dute udalbiltzaren batzar eratzailea. Diario de noticias hartuko dugu oraingo honetan estatutuen erreformak UPNren kontrola eman dio Katalani eta Barzina zokoratu egin du. Horixe da lerroburu nagusia Diario de Noticiasen, baina jakina eh, guraldiari buruzkoak ere aipagai ditu. Elurriaren mehatxua 500 metrora jeitsiko da gaur asteburu euritsu baten aurrean eta euria da hain zuzen urrengo lerroburuaren protagonista Nafarroako erdialde eta eta herriberak azken hamarkadako argaren azkunde handiena pairatu dute. Eta gure errepasoarekin amaitzeko gara egunkari hartuko dugu. Nafarroako ibaien gaineko arreta mantenduko da. Horixe da lerre nagusia gaur gara egunkariko edizio digitalean. Iruñeko udaltzainek hartutako bajek gora egindute presioa dela eta hori ere aipatzen du gara egunkariak eta bukatzeko lerre buru hau bilduk eta Nafarroa baik barzinari eskatu diote iskanen kobratzen zituen dietak azalditzen. tira ba orain gure kiosko digitala itxi eta eguraldiari buruzkoak aipatuko ditugu. aurreko egunetan baino eguraldi freskoagoa, hotzagoan gaur daukaguna, 0 graduko temperatura minimoak eh, espero ditugu gaurko, eta orain bertan iru gradutan gaude berrio zahirien, hori bai, euri gutxiago espero da gaurko honetarako, eta eh, zeruak eh, eh odeiez eh, estalita egonen badira ere, badirudi euri askorik ez duela botako. Hauxe izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.